Euzubillahimineşşeytanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe nu'minu bi ennehu Taala muhitun bil eşyai. İman ederiz ki Allahu Teala bütün eşyayı muhittir, kuşatmıştır. Ve karibun minha eşyaya yakındır. Ve ennehu maha ve hem de Allahu Teala eşyayla beraberdir. Velakin la na'rifun na'rifun mana ihatatihi ve kurbihi ve ma'iyetihi. Ennehu ma huve. Yani bilmiyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın yakınlığı, beraberliği, kuşatması ne şeydir, hakikatindedir. El kavlu bil ihatati vel maiyetil ilmiyeyni ilmi olarak beraberdir, ilmi olarak kuşatmıştır dememiz min tevilatil müteşabihi müteşabihi tevil etmek kabiliğinde olmuş olur. Ve nahnu lesna bikailiğine tevili. Biz burada müteşabihlerin tevilini hükmetmiş değiliz. Müteşabihleri olduğu gibi bırakmak lazım. Mennu Teala la ettehidu şeyin asla. İmam Hazretleri müteşabihlerde Selef Salih'in yolu olan Eslem yolu tercih ediyor. British abiler olduğu bırakıyor. La yettehinu bir şeyin asla. Allahu Teala hiçbir şeyle ittihat etmez, birleşmez. Ve la yettehidu bir şeyin asla. Hiçbir şey de onunla birleşmez. Ma yufemu min ibarati bazı sofiyeti min manel ittihat. Bazı sofiyenin, bazı dervişlerin sekir halinde söyledikleri ittihat manasını ifade eden ibareleri ve hilafu muradihim onların muradının hilafınadır aslında. Onların sözleri zahirine değil de muradın manasına çevirir. Lene muradehum bihazir kelam el mevhumi muhimil ittihad ittihadı vehmettiren kelam ile konuşmalarından murat onlar muradı hani kavli mesela zaten mel fakru fehuvallahu fakirlik tam olunca o Allah'tır. Ve en bundan kasıt ve ennel fakra şudur ki fakirlik izâ temme tam olunca ve hasarel izmihlalu ve sırfı sırf izmihlal erip gitmek has olunca ve tamsu el mahdu halis yok olmak, silinmek, kaybolmak ele geçince la yapka illallah subhanahu ve teala ancak Allah Hazretleri kalır. Onun sıfatını münezzeh Allah'tan başka bir şey kalmaz. Fakirlik bize aittir demek istiyor. Bakılını Allah'tır demek istiyor. Ama ibaresi bunu tam ifade etmiyor. La enne zâkel fakir yettehni billah. Haşa şu fakir o diyen kişi, fakir olan kişi, derviş olan kişi Allah ile birleşir manasında değil. Ve ilahen, ilah olur manasında değil. Haşa feynu küfrün ve sandıkatun. Bu küfürdür ve zındıklıktır. Teala Allah subhanahu anna yetevehhemu zalimine ulümen kebira. Cenab-ı Hak zalimlerin vehmettiği akıl mantığıyla yol, yol, yol, ifade ettiği şeylerden, iftiralardan, attığı iftiralardan yüce olmakla çok yücedir, çok büyüktür, münezzehtir. E demek ki bu mana sekir halinde olan kişilerden böyle lafız çıkarsa onu bu şekilde tevil ederiz. Sekir halinde değilse zaten o zındık olur, dinletilmiş olur. Kale Hazreti Şeyh'in sırrıhu leyse mana ibareti enel hak. Allah'cı Masur demiş enel hak. Bu sözün manası şu değildir beni enni hakkun. Ben hak oldum demek değildir haşa. Bel manahu ene madumun ben yokum bel mevcudu vel hakku subhanu mevcud olan hak subhaneleridir. Demektir. Velasibiyle littagayyülü ve tebettülü ila zati ve sıfati ve ali teala. Cenab-ı Hakk'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde tebettül değişiklik olmaz. Subhanen men la yetegayyülü bi zatihi ve la bi sıfatihi ve la bi efalihi. Bir hudusil ekvan. Bu söz çok meşhurdur. Kainatın eşyanın hudus, hal olması, ortaya çıkması değişikliğiyle beraber fiillerinde, sıfatlarında, zatında değişiklik olmayan Allah bütün noksan sıfatlardan tenzih eder. Bak eder. O Rabbim ne yücedir. Ma esbetehu sofiyetul vücudiyetu vatedi vücut meşrebinde olan Sofiye'nin ispat ettiği minnet tenzülatil hamsi tenzülatı hamse diyorlar. Yani varlığın kademe beş kademede ortaya zuhuru için tertipledikleri beş kademe tenezzülat hamse diyorlar. Bu tenezzülat hamse meselesi felessethiye min kabili tebettülü ve tegayyülü. Mertebedil vücub. Vücub mertebesinde bir takım tegayyül ve tebettülat ile değişe değişe vücub mertebesinin değişe değişe şu an zuhur sahasına gelmesi kabilinden değildir. Ve innel kavle bihi bu şekilde söz söylemek, hükmetmek ve ispatı bunu böyle sabit etmek küfrün dalaletun küfürdür ve sapıklıktır. Bel öteberu hazi tenezzülati. Bunlar şu tenezzülata kademe kademe marifetün zuhur sahasına geliş mertebelerine itibar etmişler. Meratibi zuhurati kemali tarifine bakın. Kemalatlarının zuhur mertebelerinde zuhuru beş kademede olmuş demek istiyorlar. Min gayr en itaraka ila zati ve sıfatı ve faali teala tegayyür ve tebettül. Yalnız Allah'ın zatına sıfatlarına, fiillerine asla bir değişiklik ve tebettül, tegayyür gelmeksizin eşya Cenab-ı kemal attı, kademe kademe zuhur edip eşyanın varlığı, alimin zuhuru ortaya çıkmıştır diyorlar. Bu şekilde olursa itikada zarar vermez. Yok allah Teala'nın zatı sıfatları, fiilleri tebettül ede ede beş kademede şu anda ortaya çıkan eşyadan ki gibidir derse o zaman dinden çıkmış olur. ne İşte Mevlam Rabbani'nin büyüklüğünü buradan anlamak lazım. Bu gibi meselelerde ehl-i sünnet itikadını muhafaza ederek yamuk yanlış ya da şaibeli konuşan kişilerin Müslüman olmalarına itibar ettiği için mümin olmalarına itibar, ettiği için onların sözünü tevil ederek onları da kurtarma yönüne gitmiştir. Onları dışlayıp da tamamen reddetmemiştir. Zira o insanlar o hallerden çıkmış itikatlarını, ibadetlerini, hallerini, gidişlerini düzeltmişlerdir. Hüsnü zannıyla bakıyoruz mesela. अलहमदिल्ला